O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا تزح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا صلاح barcha mahluqot mavjudotni o'zi xohlagandek yaratgan va yaralganlardan o'z risolati va ma'rifatiga da'vat etish uchun istaganini tanlagan Alloh azza va jallaga hamd va sanolar bo'lsin. va olamlarga rahmat va nur qilib yuborilgan payg'ambarimiz va sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum bizning Jundulloh ovozi radiomizni ehtirom ila tinglab boruvchi muhojir va muhojiralar. Assalomu alaykum ahli iymon aka-uka yori birodarlar. Barchalaringizni ushbu Sayyidul Ayyom juma kuningiz bilan muborakbot etamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida marhamat qilib, astaidu billah وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa, hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib, mustahkam qilishni hamda ularning ahvolini hamda ularning xavf va xatarlaridan so'ng tinchlik xotirjamlikka aylantirib qo'yishini va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biron narsani shirik qilmaslar. Kim mana shundan keyin kufroniy ne'mat qilsa, bas ular itoatsiz kimsalardir deya marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره Mening ummatimning misoli yomg'ir misoli kabidir. Uning avvali yaxshimi yoki oxiri yaxshimi bilinmaydi. طريق النصر فارتقب الصباح سيهزم جمعهم فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan qalbida munofiqlik marazi bo'lgan kishilardan biri baland ovoz bilan bu bola oqpadar ekan, tuzini yeb tuzlig'iga tupurish deb shuni aytadilarda. Kimdir so'ydi qo'y, kimdir qildi to'y. Siz aziz tinglovchilarga radio orqali osh berish iloji bo'lmasa-da, lekin o'sha oshda bo'lib o'tgan da'vatlarni eshittirish imkoniyatimiz bor albatta. Kofirlar ham ma'ruza qilarmish. Asbu. Arbot qapatsin. Men sizlarga nima deyapman? Arablarning 20% aholisi nasoro-ku. Odam tiliga olishga ham uyaladi. Turk jamoatidagi birodarlarimizga so'z. Alloh bu jamoatdagi qardoshlarimizni İnşallah e, onlarla da güzel şekilde uyum içerisindeyiz. E, inşallah hep beraber zafere gideceğiz. Ahdiga vafa qilgan ustozlardan Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mushriklarga qarshi molingiz, joningiz va tilingiz bilan jihad qilinglar dedilar. Bu kishi Abduqahhor aka. Mana misol men o'zim ham hizrat qilib Allohning yo'liga chiqdim. Bizi asosiy maqsadim Allohning kalomini oliy qilib va Allohning yo'lida shahid bo'lishlik. Muhojirlar yo'llarini topmoqdalar. Tohir aka tushmagan Tohir akani gapidan ta'sirlanganim Tohir aka ular Qur'onni yo'qotib qo'ydi, ular Qur'onni yo'qotib qo'ydi deb 3 marta aytdilar. Kimga hayron bo'ldim. Bu chizdi bo'lyapti. Shunda bo'lyapti. G'oziylar bilan birga Tankani nima qildinglar? Tankani bakiga keng granat portlatdik. Oting, oting, oting. Pana, pana. Pana. Nima? Shuningdek, dunyo va mintaqa xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد Umayr ibn Sa'd Umayr ibn Sa'd tengi yo'q inson. Umar ibn Xattob Umayr ibn Saad Ansori yetimlik va muhtojlikning achchiq sharobini go'daklik chog'idayoq totib ko'rdi. Vafot etgan Saadning orqasida na qo'lga go'dak mol, na farzandiga qayishadigan aka-uka qarindosh urug' qoldi. Ko'p o'tmay onasi Julos ibn Suvayd ismli Avs qabilasining zodagonlaridan biriga erga tegdi. va Umayr bilan birga yangi uyga ko'chib o'tdi. Julos Umayrni quchoq ochib kutib oldi. Erkalab peshonasini silar, suyib bag'riga bosar, qo'lidan kelgancha yetimligini bildirmaslikka harakat qilardi. Ko'p mehribonchiliklar natijasida Umayr ham otasining o'gay ekanini go'yoki unutganday bo'ldi. Ularning inoqligini ko'rgan kishi chin ota bola deb o'ylardi. Umayrning yoshiga yosh qo'shilgani sari Julosning qalbidagi muhabbatga muhabbat qo'shilardi. O'z farzandiday bo'lib qolgan yigitchaning har bir xatti-harakatida zohir bo'layotgan ziyraklik va olijanoblik alomatlaridan yurish-turishda yaqqol ko'zga tashlanib turgan benazir axloq odobi havas qilgudek rostgo'yligidan Julosning boshi osmonga yetardi. Umayr yoshi ga yetar yetmas islomga kirdi. uning shirk iflosligi bilan bulg'anib ulgurmagan qalbida iymon chuqur o'rnashdi. Unumdor joyga tushgan islom urug'i tez muddatdayoq unib chiqib, gurkirab o'sa boshladi. Hali kichkinagina bolakay bo'lishiga qaramasdan har kuni 5 vaqt namozni masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalarida turib ado qilardi. U goh julos bilan, goh yolg'iz o'zi masjidga qatnar, buni ko'rgan onasining qalbida cheksiz quvonch uyg'onardi. Umayr ibn Sa'dning hayoti shu yo'sinda zorlik muhtojlikdan yiroq, qorni to'q, ust boshi but, tinchlik va osoyishtalikda kechardi. Xotirjamlik kunlari ta Alloh taolo uni og'ir sinovga duchor etib, hatto katta odamlarni ham dovdaratib qo'yadigan qiyin imtihon bilan sinab ko'rguncha davom etdi. Hijratning 9-yilida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Rumga qarshi Tabuk g'azotiga chiqajaklarini e'lon qildilar va musulmonlarga hozirlik ko'rishni buyurdilar. Odatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azotga chiqishni iroda qilsalar, qayoqqa yurishlarini oshkor etmasdilar. dushmanlarni g'aflatda qoldirish uchun o'zlarini go'yoki boshqa tarafga ketayotgandek ko'rsatardilar. Magar Tabuk g'azotida maqsadni ochiq bayon qildilar. Negaki masofa olis va mashaqqatli, raqib kuchli va ayyor edi. Jihodga tayyorgarlik ko'rishda esa albatta bu jihatlarni hisobga olmay bo'lmasdi. Jazirama yoz fasli Quyoshning harorati yondiraman der. mevalari xil-xil pishgandi. Kishilarning tabiatida yalqovlikka o'xshash tuyg'u uyg'onib, soya salqin joylarda dam olishga mayl kuchaygandi. Lekin bunga qaramay, musulmonlar payg'ambarlarning chaqirig'iga labbay deb javob berdilar va barchalari bo'lajak jangga hozirlik ko'rishga kirishdilar. Ammo Bir guruh munofiqlar osoyishtaliklari buzilganidan norozilarni to'ng'illashar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni birahmlikda ayblashib, jon jahdlari bilan odamlarni bu yurishdan qaytarishga intilishardi. O'zlarining xos majlislarida kofirliklarni aniq ravshan ko'rsatib beradigan mazmunda suhbatlar qurishardi. G'azotga tayyorgarlik ko'rish qizg'in avj olgan kunlarning birida Umayr ibn Sa'd masjiddan uyiga hayajonlanib qaytdi. Hozirgina guvohi bo'lgan musulmonlarning fidoiyliklari Alloh uchun hech narsani ayamasliklari uni qattiq to'lqinlantirib yuborgandi. muhojir va ansoriy ayollar bezak va taqinchoqlarini keltirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berishganini Umayr o'z ko'zi bilan ko'rib, bu zeb zinatlarni sotib, pulini Alloh uchun jangga ketayotgan qo'shin ehtiyojlariga sarflashni so'rashganini quloqlari bilan eshitdi. Usmon ibn Affon bir qopda 1000 dinor tilla keltirganini Abdurrahmon ibn Auf 200 uqiya oltin ko'tarib kelib, payg'ambar alayhisalomning oyoqlari ostiga to'kkanining guvohi bo'ldi. Hammadan ham ko'rpasini sotib, puliga Allohning yo'lida jang qilish uchun qilich xarid qilmoqchi bo'lgan faqir kishining olijanobligi uni larzaga soldi. Umayr bir tarafdan bu voqealarni eslaganda qalbi zavq-shavqqa to'lsa, ikkinchi tarafdan imkoni bo'la turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga g'azotga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rishni paysalga solayotgan Julosdan taajjublanardi. Umayr go'yo Julosning hamiyatini qo'zg'ab, g'ayratini keltirmoqchi bo'lganday, o'zi eshitgan va ko'rgan voqealarni unga gapirib bera boshladi. Ayniqsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib Alloh yo'lida jihad qilishga ketayotgan g'ozilar safiga qabul etishini o'tinib so'ragan bir necha nafar musulmonlar to'g'risida to'lib toshib so'zlab berdi. Payg'ambar alayhissalom beradigan ot ulovlari yo'qligidan ularni qaytarib yubordilar. Ular eng suygan amallari Alloh uchun jihad qilishdan kim biladi? Balki shu bilan birga shahidlik martabasiga erishish imkoniyatidan mahrum bo'layotganlardan mahzun kayfiyatda ko'zlari jiqqa yoshga to'lib qaytib ketishdi. Ammo Julos bu gapni eshitar eshitmas shundoq javob qildiki, Umayr quloqlarga ishonmay xushi boshidan uchyozdi. Chunki o'gay ota jahl bilan agar Muhammad payg'ambarlik da'vosida haq bo'lsa, biz eshakdan ham batar ekanmiz degandi. Umayr dahshat ichra lol bo'lib qoldi. U julosday aqlli, ko'pni ko'rgan odamning og'zidan bunday gapning chiqishini xayoliga ham keltirmagandi. Eng dahshatli jihati shunda ediki, bu gap aytuvchisini fil hol iymondan chiqarib, uning uchun kufr darvozasini lang ochib qo'yardi. Xuddi zamonaviy hisoblash mashinalari berilgan masalaning turli yechimlarini ko'rsatib berganiday, yigitcha Umayr ibn Saadning miyasida bir-biriga qarama-qarshi fikrlar g'ujug'on o'ynay boshladi. Agar Julos aytgan gapni maxfiy saqlab, uning aybini berkitsa, Alloh va rasuliga xiyonat qilgan, shundoq ham munofiqlar tarafidan pinhoniy hujumlarga duchor etilayotgan islomga zarar yetkazgan bo'ladi. O'tgan voqeani oshkor qilishda esa yetimlik chog'ida boshini silagan, yo'qsillik g'amidan qutqargan, vafot etgan otasi o'rnida otalik qilgan kishiga go'yoki oq bo'lishday, yaxshiligiga yomonlik bilan javob qaytarishday ma'no bor edi. Bir-biriga mutlaqo zid bo'lgan ikki yo'ldan birini tanlash kerak. Umayr ko'p o'ylanmadi. U jilosga yuzlanib, "Ey jilos, Xudo haqqi, yer yuzida men uchun Muhammad ibn Abdullohdan keyin sizdan ko'ra suyukliroq inson yo'q edi. Siz men uchun eng afzal ko'p yaxshiliklar ko'rgizgan kishisiz. Hozirgi gapingizni fosh etsam, sizni sharmanda qilgan bo'laman. Agar ichimga yutib ketsam, omonatga xiyonat qilib, jonimni yu dinimni halokatga yo'liqtirgan bo'laman. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, barcha gaplarni bitta qo'yma yetkazishga qaror qildim. Qadamingizni o'ylab bosing. dedi. Umayr ibn Sa'd masjidga borib, payg'ambar alayhi assalomga Julos ibn Suvayddan eshitgan gaplarini oqizmay tomizmay aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'z huzurlarida qoldirib, ashablardan birini Julosni chaqirib kelish uchun yubordilar. Ko'p o'tmay Julos keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom berib, ro'paralariga o'tirdi. umayr ibn sad bizga yetkazgan gaplarni qanday tushunish kerak shunday deb payg'ambar alayhi assalom o'rtadagi gaplarni zikr qildilar u yolg'on aytibdi yo rasululloh mening og'zimdan bu gaplarning birontasi ham chiqqani yo'q dedi pinak buzmay jilos atrofda to'planib turgan sahobalar husumatlashuvchilarning qay birlari rost, qaysilari yolg'on so'zlayotganini bilib olishni istaganday, nazarlarini goh unisiga, goh bunisiga ko'chirardilar. Pichir-pichir avjiga chiqdi. Qalbida munofiqlik marazi bo'lgan kishilardan biri baland ovoz bilan "Bu bola oqbadar ekan, tuzini yeb tuzlig'iga tupurish deb shuni aytadilar-da" dedi. Boshqalar inkor qilishdi. Yo'q, bu bola Allohning toatida o'sgan. Yuzidanoq to'g'ri so'zlayotgani ko'rinib turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umayrga boqdilar. uning yonoqlari qip qizarib ketgan, ko'zlaridan shash qator yosh oqar, yelkalari silkinib-silkinib tinmay, Robbim, Rasulinga mening haqligimni anglat, Robbim, Rasulinga mening haqligimni anglat deb pichirlardi. Bir ikkita munofiqning qo'ltig'iga suv purkashidan ruhlangan julos Rasululloh, bu bola menga tuhmat qilyapti. Keling, har kim haqligini isbotlash uchun qasam ichsin. Meni Allohning nomi bilan qasam ichamanki, Umayr sizga yetkazgan gaplarning birontasini ham aytganim yo'q, dedi. Odamlar babbaravar nigohlarini Umayr ibn Sa'dga ko'chirdilar. Lekin hali u og'zini ochib ulgurmasidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy qabul qiladigan paytdagi holatlarga tushib qoldilar.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 Holbuki kufr so'zini aniq aytgan edilar. va islomga kirganlardan so'ng yana kufrga qaytgan edilar hamda o'zlari yetolmagan narsaga, ya'ni payg'ambar joniga suiqasd qilishga qasd qilgan edilar. Ular Munofiqlar faqat Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazlu karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va uning payg'ambarini yomon ko'rdilar xolos. Bas agar tavba qilsalar o'zlari uchun yaxshi bo'lar. Agar yuz o'girsalar Alloh ularni dunyoyu oxiratda alamli azob bilan azoblar degan joyigacha o'qidilar. Julos hozirgina yangragan oyatlarning nijolik haqqoniyligidan titrab qaqshab ketdi. Avvaliga qo'rquvdan tili kalimaga kelmay qoldi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yuzlanib, "Men tavba qilaman, ya Rasululloh, tavba qilaman. Yolg'onchi menman, Umayr rost aytgan edi. Allohga duo qiling, tavbamni qabul qilsin, ya Rasululloh, qurboningiz bo'lay." deb yolvorishga tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quvonch ko'z yoshlari iymon nuri ila yo'g'rilgan yuzini yuvayotgan Umayr ibn Sa'dning quloqlarini muborak qo'llari bilan tutdilar va erkalatib cho'zgan bo'ldilar-da, quloqlaring seni uyaltirib qo'ymadi bolakay. Buni Robbing tasdiqladi, deb qo'ydilar. Shu voqeadan keyin Julos islomga uzil kesil kirdi. Sahobalar uni keyinchalik ham Umayrga ko'p yaxshiliklar qilganini eslashadi. Qachonki Umayrning nomi tilga olinsa, kamol minnatdorlik ila Alloh unga mening nomimdan mukofot bersin. U meni kufr iskanjasidan qutqarib, dozaq olovida jizg'anak bo'lishimdan saqlab qoldi, deb yod etardi. Bu voqea sahobiy Umayr ibn Sa'dning umri mobaynidagi eng yorqin lavha emas. balki uning hayoti bundan ko'ra yorqinroq va ajoyibroq hodisalar bilan to'lib toshgan. Hozir esa sizlar bilan to Umayr ibn Sa'dni yigitlik davrida ko'rguncha xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراح وبابل بلبلت جيش الأعادي فخر مضرجا يشكو الجراح Navbat kechki dasturlarimizdan olingan Haftanomaga Juma Ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar ilgarigi davrda bizga hozirgi faylasuf madaniyatlik sanagan odamlar odamlar qoloq bo'lgan deyishadi endi siz ilmiy ommabop majallalarda daniya hukumatida agar bir johillarning majallasi bo'lsa unga hech qanday siz ajablanmasangiz bo'laveradi ammo ilmiy olimlar ziyolilar bo'lgan majallada shularga xos bo'lgan majallada shop mo'ylovli kelinlar deb omiz kalimasi bilan bunday jinsiy iflos nopok tabiatni maqtab masxara omiz qilib yozilganligini kim bu narsani madaniyat deyolaydi ha yigirmanchi asr insonlarining madaniyati shu cho'qqiga yetdi shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar odam alayhissalomni ikki o'g'illarini bir-biriga dushman qilgan narsa shu hasad edi Yusuf alayhissalomni aka akalarini ukasini qatl qilishlikkacha chorlagan narsa shu hasad edi Rasululloh sallallohu alayhi sallamni haq payg'ambarligini uzini kitobidan o'qib, aniq yuzlarga qarab turib, u kishidagi alomatlarni ko'rgandan keyin ham Allohning g'azabiga robo bo'lgan yahudiylar Banu Isroilni mana shu kuyga solgan insonlarni eng badbahi qilib qo'ygan hasad edi birodarlar. Yoki nasorolarni Isa alayhisalomni o'zlarini payg'ambari ba'zilari g'ulu qilib, bizni ilohimiz deb da'vo qilayotganlar o'zlarini kitoblari Injilda xabar topgandilarki, Iso alayhisalom o'zlaridan keyin keladigan oxirgi Ahmad ismli payg'ambarni xabarini bergandi u kishi. yakshanba Jurnalni nomni ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni ko'p sonli 10 o'ng qo'lni chap qo'l ustiga qo'yish Nabiy sallallohu alayhi va sallam namozga turganlarida o'ng qo'llarini chap qo'llari ustiga qo'yar edilar. Muslim rivoyati. Imom Ahmad rahimahullohdan qiyomda bir qo'lni boshqasining ustiga qo'yishdan bo'lgan maqsad haqida so'rashdi. U kishi bu aziz zotning oldida xorlik, namozda xushu' qilish deb javob berdilar. Ibn Rajab rivoyati. madaniyatlashgan dunyoga hukmronlik qilishni Rum bilan bo'lishib olgan forsliklar haqida to'xtaladigan bo'lsak, eski maydon dunyoga tanilgan eng buyuk buzg'unchilarning faoliyat yuritishlari uchun edi. Uzoq zamonlardan buyon bu yerda axloq asoslari tebranib qolgan edi. Tortishuvlar davom etar edi. Yazdajirt 2 o'zining qiziga uylanib, keyin o'ldirgan. Kechasi 12 da Toliblar markaziga yetib bordik. Ertasi kun soat 3-4 larda Kemp tomoniga harakat boshlandi. O'sha joyga borganimizdan keyin birinchi emas, ikkinchi hujum guruh bo'lib qishloqning ichida o'rtada kemp bor ekan, o'sha kampga kirdik. Ikki tomonda murchasi bor ekan, unda boshqa birodarlar ketishdi. keyin birinchi boshida uch kishi taslim bo'ldi dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon xilofat umaviylar tomonga o'tgandan keyin quyidagi natijalar hosil bo'ldi siyosiy maydonda hosil bo'lgan natijalari birinchi تحول الخلافة إلى ملك موروث خلافات xilofat meroslikka aylanib qoldi. Oldin aytgan edikki, xilofati roshida ya shura bilan ya o'tayotgan xalifaning vasiyati bilan bo'lar edi. Lekin bular o'g'illariga, nabiralariga ya bir nechta farzandlariga vasiyat qilib xilofatini ko'chiradigan bo'ldilar. Ya'ni xilofat bir merosga aylandi. Abdul Malik bin Marvon o'zining ikkita farzandlariga vasiyat qilib ketgan edi. Valid bin Abdul Malik va Sulaymon bin Abdul Malikka. seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda Masdan qo'rqitgan haybating qayda? Uning bu gapi mantiqan to'g'ri va butun yer yuzida maqbul ham edi. qaysi davlatda biror jinoyat sodir etilsa, jinoyatchi o'sha davlatning qonuniga ko'ra jazo oladi boshqa bir bo'lak davlatda va boshqa bir davlatning qonuniga ko'ra emas albatta. Chunki bir davlatda jinoyat sanalgan ishlar boshqa davlatda jinoyat deb sanalmasligi yoki jinoyat sanalsa-da jarimasi, ya'ni jazosi farq qilishi turgan gap. Boshqacha qilib aytganda, somsaning pulini somsa yegan joyda to'lanadi. Chingizxon shohining javobi qanchalik haqiqat, mantiqan to'g'ri ekanini bilsa-da, uning maqsadi islom diyorlariga bostirib kirish, islom o'lkalarini egallab olishga yo'l qidirish edi va tijoratchilarning o'ldirilishi bunga yaxshigina bahona bo'ldi qo'ydi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat. har bir hadis ilmli bo'lsa er bilan ayolning o'rtasida hatto kichkinagina bir go'dak bolasini ko'rgan paytda shuni chirillab turganini ko'rib ham bugun men o'zimni qutultirayin deb har bir kishi o'zini ozod etishlik yo'lida harakat qilishligini Alloh bayon qilyapti. Fala ansaba baynahum yawma izin. Ana o'rtalarida hech bir nasab yo'q. la yatasaalun senga nima bo'ldi seni holing qanday ketyapti seni nomai amoling qaysi tarafdan berildi deb so'rashlikka ham jur'at qilisholmaydilar faqat hammalari o'zlarini qutultirish o'zlarini ozod etishlik bilan bandlar mana mana shu yerda valayatasaalunni tafsirida bular ana qiyomat kunidagi bo'ladigan o'rinlarning dahshatlik ekanligi ularni mashg'ul qilib turganligidan ular bir birlaridan holing nechuk deb so'rashlikka ham jur'at qilolmaydilar payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli tahajjud namozlarida esa rasululloh sollallohu alayhi vasallam uzun suralarni o'qir edilar 200 va 150 oyat o'qiganliklari hadis-i shariflarda vorid bo'lgan. Ba'zan qiroatni qisqa ham qilar edilar. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning rukudagi zikrlari ham turli xil bo'lgan. Jumladan, Ulug' Robbimni ayb va nuqsonlardan poklayman. Konfutsiylar bo'lsa, nazariyalardan ko'ra amaliyotga ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo undagi ta'limotlar ana shu dunyoning ishlariga moddiy, siyosiy va ma'muriy ishlarni yuritishga cheklanib qolgan bo'lgan. Uning tarafdorlari ayrim vaqtlarda aniq bir ilohga e'tiqod qilmaganlar. Shuning uchun o'zlari istagan daraxt va daryolarga ibodat qilib ketaverishgan. hamma turklatibdi sen debdi shu pikochini birinchi otgan debdi agar pikochini o'ldirsak hammamiz omon qolamiz hammasini o'ldiramiz debdi agar pikochini olmasang, pikochi hammamizni o'ldiradi debdi. Shayt qilishi mumkin debdi chunki pikoda endi pir pir pir pir ovozi bo'pti debdi mendan ham yemalaring debdi men otib tamam, senlar qolgan hammasini nima qilasan bo'pti muhobirada pichir pichir keyin deydi shu murchada o'tirgan ekan pikochi birinchi chiqib turib shunda murchaga oyog'ini qo'yishiga shunday otibdi o'zi ham. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Jumadan jumagacha bo'lgan muddatda ikki mujohidimizning to'yi bo'lib o'tdi. biri Ahmad, yana biri Abdulvakil. Keling, yaxshisi to'yda qatnashganlarga navbat beraylik. Birodarlarimiz yuzlarida tabassum, xursandchilik, da'vatlar va nashidalar. Bularning sababi mintaqamizda bo'lib o'tayotgan valima to'ylaridir. Marosimga yosh yoshu qari ansorlar va muhojirlar taklif qilinganlar targ'ibotimizdan ham ba'zi birodarlar kelgan ekanlar assalomu alaykum va alaykum assalom yaxshimisiz yaxshimisiz alhamdulillah o'ylayaptimi ishlar kelibsizda keldik mashaalloh mana qaboylimizda yana to'y inshaalloh mashaalloh lekin qanday ishlar alhamdulillah bormiz bor mashalloh mashalloh qani bo'lmasa to'yga marhamat ayniqsa to'y oshi boshqacha bo'ladi-da. buning ta'mini faqatgina o'sha yerga yig'ilganlargina his qilsalar kerak yana Alloh bilguvchidir go'shtni ikki so'z go'shti go'shtni. go'shtni bukishsa tamom inshaalloh siz qo'yaring. yaxshi boshlaymiz kichkina kabirani olgan E, shu zo'r nasoka siz aziz tinglovchilarga radio orqali osh berishni iloji bo'lmasa-da, lekin o'sha oshda bo'lib o'tgan da'vatlarni eshittirish imkoniyatimiz bor albatta bismillah assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alloh subhanahu va taologa ham sanolar bo'lsin rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin alloh subhanahu va taolo mana bunday shodiyona ko'tarinki kayfiyat asosiga jam jam qilibdi Alloh taologa yana bir bor hamdlar aytamiz. Va mana bu majlisni sohiblari birodarimiz Abdul Vakil majlisimizni sohiblari bo'ladi. Alloh taolo o'zlari sabit qilsin. Bular dinga yordam beradigan kishilardan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bayon qiladiki, "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, va man lam yastati' fa alayhi bisawm." Ey yigitlar jamoasi deb Rasululloh sallam Quraysh va ansorlardan bo'lgan yigitlar jamoasiga xitob qilib aytadiki, "Ey yigitlar, agar sizlardan to'yga sarmoyasi qodir bo'lgani uylansin." Chunki bu Alloh subhanahu va taologa yaqin qiladigan omil. Uylanishlik chunki Alloh subhanahu va taolo insonni shunday fitrat bilan yaratgan. Buni yo'li faqatgina shar'iy nikoh asosida uylanishlik. Kim sizlardan uylanishga qodir bo'lsa, to'y sarmoyasiga qodir bo'lsa, uylansin. Va qodir bo'lmaganiga roza e, taklif qilinadi, roza tutsin, chunki bu roza o'sha Alloh bergan fitratni o'rnini bosadigan narsa deb Rasul sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Shu asosidan ba'zi bir xato mafhumlarni aytib o'tishligimiz kerak. Ba'zi bir birodarlar bilan suhbat qilganimizda shu tarafdan ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yilganligini aytib o'taman. Ba'zi bir birodar aytdiki, men agar uylanadigan bo'lsam, men Alloh yo'lidan to'sadi. Shu jihad maydonida aytadi. Uylanadigan bo'lsam, Alloh yo'ldan to'sadi, janglardan to'sadi. Shunaqa shunaqa ba'zi bir xalaqt beradi. Uylanishlik degan ba'zi bir xato mafhumlarda aytib o'tgan. Shulardan oldin shu oldin aytib o'tib, ba'zi bir er xotinlik haq huquqlarini aytib o'tamiz. Birinchidan xatoligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bu nikoh. Alloh subhanahu va taolo buni aytib o'tdik, kishiga qilgan fitrat. 3 kishi mashhur hadis Rasululloh sallallohu alayhi huzuriga kelib Rasululloh sallallohu alayhi oilalaridan Rasululloh sallallohu ibodatlardan so'raydi. Aytgandan keyin o'zlari aytadiki, endi bu kishi rasul bo'lgan kishi. Bu kishini avvali oxiri gunohlari kechirilgan. Bu kishiga bo'laveradi. Biz ojiz insonlarimiz deydi, bittasi aytadi, men to vafot qilgunimcha roza tutaman deydi. Ikkinchisi aytadiki, men umuman uylanmasdan o'taman deydi. Uchinchisi aytadiki, ya'ni rohiblikni o'ziga nima qiladi? Qasd qiladiki, rohib bo'lib o'tishlik. Uchinchisi aytadi, men kechasi bilan uxlamasdan hayotimni o'tkazaman. Biror bir tun yo'qki, uxlamayman bunda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib borgandan keyin falonchi falonchi degan sizlarmi sizlar o'zingizlarcha men anaqa qilaman, mana qilaman deb qodir bo'la Agarchi qodir bo'lsanglar ham meni yo'lim emas. Men uylanaman ham, roza ham tutaman, ochiq og'zim ham ochiq bo'ladi. Men kechalarda uxlayman ham, ba'zi paytda turib ibodat qilaman. Mana shu meni yo'lim. Kim shu yo'ldan bosh tortsa, mendan emas. Endi xato mafhum qayerda? Ba'zi bir muhojirlardan sodir bo'lgan xalaqit beradi bu oila. ayol kishi xalaqit beradi, beradi Alloh yo'liga. Rasul sallallamga xalaqit bermagan, eng shu bilan birgalikda Allohga yaqin bo'lgan zot. Xalaqit bermagan. Bu nikohni o'ziga yarasha xushusi bo'ladi. O'ziga yarasha Allohga taqarrubi bo'ladi. O'ziga yarasha Allohga yaqin joylari bo'ladi. Abduvakilning xursandchiligi o'zgacha, kayfiyati esa qattiqroq, qattiqroq. Yaxshi, zo'r. Xursandmisiz? xursand. Qolgan mujarratlarga niyatingiz endi joradlarga Alloh ularni ham so'raganlaridek juftlarni bersin shu niyatlariga yetkizsin shahidligiga hammasiga qurlay. maqsad shu sobit qadamni so'raymiz hammamizga o'zimizga birodarlarga ya'ni qaboylimizda shahidlar emas to'ylar ham bo'lib turadi shundaymi bale shunaqa bizning shar'iy jamoatimizda ishlarimiz mana shunday usoma aka Saytimizga kelayotgan xatlardan yo'qmi? Ha, bu safar ham saytimizga kelgan xatlardan ikkitasini olgan edik. O'qib bera olmaysizmi? Mayli, inshaalloh. Avvalgi xatimizda shunday deb yozilgan ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, aziz birodarlar. Sayyidil ayyom juma kuni muborak bo'lsin. yozgan xatimni javobini o'qidim va juda ham xursand bo'ldim. Sizlarga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Men oilada yolg'iz farzandman. Yoshim 24 ta. Hali uylanmaganman. Mana 2 yil bo'ldi ishlayapman. Men qat'iy jihodga niyat qildim. Va men bilan birga do'stlarim ham bor, inshaalloh. Shahid Muhammad Tohir rahimahullohni biz ko'rmasak-da, u insonni ustoz deb bilamiz. Garchi shogirdi bo'lmasak ham, u insonni va sizlarni qattiq hurmat qilamiz. Sizlarni va ustozni haqiqiy rijollar deb bilamiz. Erta yu kech videolaringizni ko'rib, o'sha yerda sizlar bilan biz ham bo'lmaganligimizdan qattiq xafa bo'lib ketaman. Nima deb javob beraman Alloh oldida deb. yana xafa bo'laman. Videolarda musulmonlar azob chekayotganligini, qiylanayotganligini, o'layotganligini ko'rib, hech narsa qila olmayotganimdan o'z-o'zimdan qattiq xafa bo'lib ketaman. Ustoz aytganlaridek, kofirlar Falastinni bosib olib, Salohiddin Ayyubning qabriga oyog'ini qo'yib, Salohiddin, biz keldik. Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zidan keyin ayollarni tashlab ketibdi degan so'zi yuragim tirnaydi. Qur'on Isroilda hojatxonada ishlatilyapti deganini eshitib, nahot rijollar yo'q bo'lsa, shu kofirlarning jazosini bergani. Qani ummat uxlayaptimi? Bu yuzimiz bilan Robbimiz Allohga yo'liqib bo'lmaydi deb qo'rqaman. Allohdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni kofirlar ermak qilib buzuq klip kino o'ynaganini ko'rib jahlim chiqdi va bunisi yuragimga o'tib tushdi va men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun qasos olishni va musulmonlar uchun qasos olishni Allohga qasam ichdim. Alloh yo'lida jihad qilishga inshaalloh. Shunga nima deysizlar, aziz birodarlar? Ota-onamga uchrab ketsammi yoki uchramasdan Alloh taologa omonat qilib ketsammi? Shu savollarimga javob yozinglar. Iltimos, iloji bo'lsa, qanday qilib sizlarni oldinglarga yetib olishni ham. Xo'p, buni javobi qanday bo'ladi? Vallohu a'lam. Bu birodarimizga javob tariqasida aytamizki, modomiki Alloh yo'lida jihodga qat'iy niyat qilgan ekansiz, buning uchun avvalo hijrat qilish lozim bo'ladi. Chunki bu Alloh yo'lidagi jihad va qitolning zaruriyati va qurbonlik nishonalaridan. Ya'ni sizning vataningiz, ota-ona, qo'lin-qo'shnilaringiz, madrasangiz, vazifangiz va hokazolarni tark qilishingiz sizning Alloh va uning rasuli yo'lidagi jihadga qalbingizning qa'ridan qilgan qaroringiz va aqidangiz yo'lida qilmoqchi bo'lgan qurbonligingizga sodiq rostgo'yligingizga nishonadir. Haqiqatda hijrat ibodatini qilmaguvchilarga ham ayni shu vatani, ota-ona, mol dunyosi, ahli, vazifasi va hokazolar sabab bo'ladi. Alloh azza va jalla esa shu dunyo aloqalarini tarozining bir pallasi va jihodni esa ikkinchisiga jamladi. Bismillahir rohmanir rohim. Ey Muhammad alayhissalom, ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol dunyolaringiz kasod bo'lib qolishidan qo'rqadigan, tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz sizga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Zero Alloh bunday itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Ushbu oyat karimada Alloh va rasulining muhabbati barcha sevimli narsalardan muqaddam bo'lishi kerakligi vojibligiga dalil bor. Shuni ham unutmaslik kerakki, jihad farz ayn bo'lib turganda hech kimsadan izn so'ralmaydi. ikkinchi maktubimizga kelsak, shunday deb boshlanadi. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Alhamdulillah, sizlardan xatni olganimdan xursandman. Abdulvali akaning tavakkul haqidagi ma'ruzasini maslahatidan so'ng tavakkul bo'ladi dedilar. Niyat qildim islomni tanish va dinim uchun xizmat qilishga ahd qildim. Faqat Allohga tavakkul qoldi, xolos. Meni savolim shuki, sizlar yo'lingizni aniq bilasizlar. Men to'g'ri haq jamoatda bo'lishni Allohdan so'rayman. Menga iloji bo'lsa, tushuntiringlar. Allohdan sizlarga madad, iymon so'rab qolaman. Oldindan rahmat. Bunisiga esa quyidagicha javob beramiz. Muhtaram birodar, haq jamoa yo'lida bo'lishlikni barchamizga nasib etsin. Endi najot topuvchi jamoa haqida Nabiy va salam o'zining sahih hadislarida shunday xabar qilganlar. Yahudiylar 71 firqaga bo'linib ketdi va nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketdi va mana bu ummat 73 firqaga bo'linib ketadi. Ularning hammasi jahannamda bo'ladi. Magar ham bir toifa najot topadi dedilar. Shunda u zot yana so'raldi. Ya Rasululloh, o'sha najot topuvchi kimsalar kimlar? Shunda men va meni ashoblarim yo'lda bo'lgan kimsalar deya marhamat qildilar. Endi Nusratulloh keltirgan yana bir intervyuga navbat beraylik. Biz turgan qaboil mintaqamizda turli yerdan kelgan muhojir va mujohidlar bo'lib, ular Rabotda dushman bilan jang qilmoqdalar. Mana shu janglar muhojir va ansorlar bilan bo'lsa, ba'zi janglarimiz boshqa muhojirlar jamoati bilan birgalikda ham bo'lib turadi. Shuning uchun jamoatimizga turli mintaqa va jamoalardan mehmonlar kelib iymonlashib turadilar. Bugungi mehmonimiz mana shunday sadoqatli mujohidlarimizdan birlari Abu Abdullah bo'ladilar. assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ahvoli yaxshimi sog'liq salomatliklar abu abdulloh bu yerlarga hijrat qilib kelgan ko'p yillik va jangovar mujohidlardan hozirda bu mehmonimiz o'zlariga yuklatilgan katta mas'uliyat ustidadirlar bu mintaqalarda ishlar qanday ketyapti alhamdulillah g'oyat go'zal gidiyor abu abdullohga afg'onistondagi jihodiy faoliyatlari haqida ham savol berdik ee, amerika geri chekilmaya boshladi alhamdulillah buralarda da işlerimiz güzel gidiyor bir sıkıntımız yok Allah'ım dostum afg'onistonda ameliyatlar hakkında azgın ozgina gapirib berasizmi Afganistan'da genel olarak mayın ameliyeleri çoğunlukta elhamdülillah o da çok güzel iş yapıyor hareket edemiyor yani konvoylar çıktıklarında hareket edemiyorlar bunun dışında ağır silah ameliyeleri de çoğunlukta gene işlerine devam ediyor Taliban da Allah razı olsun dik şekilde duruyor karşılarında. kelayotgan Eid Qurbon hayiti munosabati bilan mehmonimiz mintaqamiz va dunyodagi barcha mujohidlarni tabriklamoqchilar. Buradaki ve dünyanın bütün her tarafındaki mücahit kardeşlerimizin bayram Kurban bayramlarını e, mübarek olsun. Kurban bayramları mübarek olsun. Allah onları da muhafaza etsin. Müslümanlara şuur versin. Rabbim kalplerimizi birleştirsin, ayaklarımızı dininde sabit kılsın. Ve inşallah Allah'ın dini doğrultusunda ve şeriatında kurbanlar geçirmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah e, bunu diğer Müslümanlara da Allah'ın dinine yardım etmeyi nasip etsin. en azından cihat topraklarında olmayan Müslüman kardeşlerimize. Bizim O'zbekiston Islomiy harakati jamoatimizga qanday bir nasihatlaringiz yoki tilaklaringiz bor? Onlarla önce, öncelikli temennimiz Allah kardeşlerimizi muhafaza etsin. Bu cemaatteki kardeşlerimizi. İnşallah e, onlarla da güzel şekilde uyum içerisindeyiz. Ee, inşallah hep beraber zafere gideceğiz. Allah subhanahu teala inşallah bize zaferi nasip edecek diye zannediyorum. Kufr diyorlarda yurgan yoki hicret qila olmayotgan musulmonlarga qanday nasihatleriz bor? O Müslümanlara küfür diyarlarından çıkmaları üzerlerine zaten Allah subhanahu teala ayetle onlara bunun gerekli olduğunu, kafirlerin içerisinde can vermemeleri gerektiğini zaten bildirmiş. Ee, bir an önce Müslüman topraklara, İslam'ı yaşayabilecekleri güzelce Allah'ın emirlerine uyabilecekleri topraklara gelmeleri zaten gerekiyor. İnşallah Allah onları ulaştırsın buralara. İslam topraklarına ve şeriata İnşallah. Cezakallah hayran. Allah razı olsun. Ne'matulloh ise başka bir ma'lumotni tarjima qilib keltirgan ekan. Bunisi sizga ta'sir qilmay qolmaydi albatta. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan birga Kavkazdagi musulmon birodarlarimizning holiga bir nazar tashlaymiz. Ko'pchilik birodarlarning xabari borki, kofirlar musulmonlar bilan yuzmuz jangda mag'lub bo'lsa, ularning ichida fitna va tafriqa usullarini qo'llashadi. Bu usulning qulayligi shundaki, musulmon musulmonga qarshi bo'lib, bir-birini o'ldirishga olib boradi. Kofir munofiqlar esa tomoshabin bo'lishadi xolos. Aslida musulmonni kofir yoki munofiqligi isbotlanmadimi? Bas, u musulmondir. Musulmonlar bir-birlarini himoya qilishlari kerak. Bu to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari ko'p. Shunda hadislardan birida Rasululloh shunday buyurganlar: Musulmon musulmonning birodaridir. U birodariga zulm qilmaydi, yolg'on gapirmaydi va uni pastga urmaydi. Taqvo mana bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 marta ko'kraklariga ishora qildilar. kishining yomonligiga, ya'ni gunohiga uning musulmon birodarini pastga urishi, haqir ko'rishi kifoyadir. Musulmonning qoni, moli va obro' nomusi boshqa bir musulmon uchun haromdir. Muslim rivoyati. Shuning uchun musulmonlar Ramzan Kadirovga o'xshagan kazzoblarning xiylalaridan ko'p xushyor bo'lishlari kerak. Mana bu Chechenistonning murtad prezidenti Ramzan Kadirov ham musulmonlarni har xil nomlar bilan ajratib, tafriqa qilib, kofirlarga qul bo'lishga chaqirmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asabiyat bizdan emas deganlar. Buning musulmon emasligi shuning o'zi dalil bo'ladi. Endi bu murtad Ramzanni bir eshitaylik. Asbuh Men sizlarga nima deyapman? Arablarning 20% aholisi nasoro-ku. Odam tiliga olishga ham uyaladi. erkaklarga sharmandalik hisoblangan besaqolbozlik boshqa millatlarga qaraganda ularda ko'p-ku. Bugun agar Grozniyga qandaydir arab kelsa, qanday qilib bir chechen unga ergashib shunchalik nodonlik qiladimi? Nima? Biz erkak emasmizmi? Qaysi ona bizni tug'gan? Otamiz kim bizlarni? Biz erkak emasmizmi? Arabga ham ergashish mumkinmi? Axir biz chechenmiz-ku. Bizlarda bitta ham nasroni yo'q-ku. Biz axir asli musulmonmiz. Arablar payg'ambarimizning sahobiylarini o'ldirishgan. Sahobalarga qarshi hamma arablar jang qilgan. Endi agar bizga arab kelsa, hamma uni ortidan ergashib, o'lib ketishga tayyor bo'ladi. Arabni ortidan ergashib ham odam o'limga ketaveradimi? Menga ayting, kim u? Qayerdan bu jihodni e'lon qilgan? Allohga qasam, agar shu jihod bo'lsa, o'zim birinchi bo'lib shu jihodga chiqaman. Vallahi billahi tallahi g'aldoqdan bo'g'irmoqsiz. Vallahi billahi tallahi. Allohga qasam, agar shu jihad bo'lsa, o'zim birinchi safda turib jang qilaman. Lekin bu ishlardan jihadning hidi ham kelmayapti. Dog'istonda va bizning Chechenistonda ham payg'ambarimizning sunnatiga qarshi jang ketmoqda. Biz Rossiya bilan birgamiz deb shartnomaga qo'l qo'yganmiz. Hamma masalalar kelishuvlar yo'li bilan hal qilinadigan bo'lgan. Payg'ambarimizning sunnatiga amal qilmasdan shartnomani buzib qilingan urush jihod deb atalishi mumkinmi? Shunday ish qilish mumkinmi? Shunday qilsa bo'ladi degan bir kishi bo'lsa o'rnidan tursin. Payg'ambar hech qachon xoinlarcha ish tutmagan. xobiylarning ota-onasiga la'nat bo'lsin, bunday ish qilishadi. Axir vahobiylar payg'ambarimizning sahobiylarini o'ldirishgan. Allohga qasam, Grozniydagi har qanday vahobiy yoki vahobiyga o'xshaganlar o'ldiriladi. Nima? Arabning iymoni menikidan kuchlikmi? Nima? Mujohidlarning amiri Dukka Umar dinda mendan afzal amal qilar ekanmi? Allohning Qur'oni bilan qasam ichaman. Bu respublikada bizning avliyolarimiz ko'rsatib ketgan yo'ldan boshqa narsaga ergashilmaydi. o'rmondami, uydami, kelgindi bo'ladimi, mahalliy odam bo'ladimi? Noqonuniy tug'ilgan vahobiy o'g'lini ota-onasi bizga olib kelib topshirmas ekan, bu ota-onaga katta qiyinchiliklarni va'da qilaman. deb o'z so'zini tugatgan kazzob, ahmoq va murtad Ramzan Kadirovni gaplarini eshitdingiz. Bu gumroh yolg'on gaplari bilan musulmonlarni aldamoqchi bo'layapti. Ramzan Kadirovni vasvasasini jome masjidda eshitib o'tirgan musulmonlar birlashmaganliklari sabab bu murtadni gapiga qarshi chiqmasliklariga hayron bo'lmasak ham bo'ladi. Ahdiga vafo qilganlar rukunimiz davom etadi. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijollarni ko'rdik. Gördük gördük gördük fidayilerini gördük Akbar! Allohu akbar! Ahdiga vafo qilganlar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Ummat azizlik ne'matidan mahrum yashayotgan ushbu davrimizda Qur'on oyatlariga amal qiluvchi kishilar, ya'ni hayotlari mana shu jihod oyatlariga monand bo'lgan baxtli mu'minlar umum musulmonlar orasida juda juda kamchilikni tashkil qiladi afsuski ko'pchilik musulmonlar ushbu jihodiy oyatlarni aylanib o'tishadi go'yo alloh subhanava taoloning hijrat va jihod haqidagi hukmlarini o'zlariga taalluqli emasdek e'tibor qilishadi shu sababli bunday kishilar yaratganning muhabbatiga to'la sazovar bo'lmaydilar Aslida Robbimizning har bir buyruqlari har bir mu'minga tegishlidir. Keling, mehribon Alloh subhanahu va taolaning hijrat va jihad buyruqlariga labbay deya ijobat qilgan va o'z hayotlarini shu yo'lga bag'ishlab, din uchun xizmat qilib, hatto o'zlarining aziz jonlarini o'sha zotga topshirgan ahdlariga vafodor mu'min va mu'minalar haqida qisqacha suhbatlashaylik. fidoilar fidoilar o'z jonin Allohga sotgan fidoilar bir mujohidning Alloh subhanahu va taolo yo'lida jihad qilib shahid bo'lishi yoki fidoilik amaliyotini qilishi bu boshqa kishilarning ham shu jihad maydonlariga hidoyatlanishiga albatta sabab bo'ladi. safdoshlarimizning qilgan fidoilik amaliyotlari ham Alloh subhanahu va taolaga va'da bergan mu'min va mu'minalarni shu yo'lga jalb qilmoqda. Yunus ana shuni gazetadan ko'rganmanda mana fidoi bo'laman deganmanda, hali otaga uniyatam yo'g'ida. ham bobosi nimayman mana shu balo olib ketmadi man ketdim desam qizim kulliki unaqa qilib o'ldirgandan nima chiqay ekan o'zini qo'lingizdan bir narsa kelmaysiz dedi ya ollohim manga nasib mani shijoatim bor man uydan nima deb chiqqanman oxiri bunga deb va'da berganman va'dam bor deb shunaqa deb ota ham keyin qo'shilib e, man ham ona siz bilan ketaman dedilar shunaqa qilib ekanmiz niyat qilgan deydi endi jumladan oilaviy fidoiylarimiz ustozlaridan va kattalaridan shahid abdussalom otamizning xonadonlaridir sizlarni g'aflatda ko'zlasam o'lim men unga ko'z tikib ko'zlam boraman Ya Allah, o'zingga shukr. Allohga hamma sanolar bo'lsin. Mana hijrat nasib etgan ekan. Shukrona ado qildikmi yo'qmi? Alloh o'zi bilib bilmaganlarni o'zi kechirsin. Men birodarlarni hammasidan roziman. Mana yaxshi yomon gapirgan so'ng rozi bo'lsinlar. Mana inshaalloh alloh sobit qaram qilib niyatingiz xolis ollohni yuzi uchun ollohni roziligi uchun manzilga yetib olsak inshaalloh alloh o'zi qabul qilsin inshaalloh men uni bir yerdan izlab boraman islom ummatiga itoatu jihodda namuna bo'ladigan ushbu otaxon va onaxonimizga fidoiylik amaliyotini birgalikda amalga oshirish nasib qilmadi. Abdussalom otamiz bilan ushbu onaxonimizning shahodati atigi 1 yilga farq qildi. 65 yoshlik Maymuna onamiz shunday deydilar. Allohimga hamd sanolar bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durust salovat salomlar bo'lsin alloh bu ne'matlarni bizaga beribdi o'ziga ko'p shukronalar qilamiz alhamdulillah endi har bir bandani ayolmi mujohid mujohidami mujohidmi bir niyatlari bo'ladi o'zini alhamdulillah men uydan chiqqan vaqtimga Alloh roziligi uchun niyatim shu kopirni o'ldirish xoliyam alhamdulillah g'ayratim borda endi 12 yillik muhojira onamizning g'ayrati doimo jo'shib yonar edi. Mujohidlagan niyatim shu, suslashmasin hech kim. Shu yo'lga chiqdikmi? Shu kofirni o'ldiramiz, dinni oliy qilamiz deb chiqdikmi? La ilaha illalloh kalimasini oliy qilamiz deb chiqdikmi? Ko'pirlarni iloji bo'richa qancha bo'lsa o'ldirishimiz kerak. Bizlarni qanday azob beryaptilar? Bizlarni mujohidlarimiz qanday qanchamiz shahid bo'lib ketyapmiz bizlarni? Robbimning izni bilan, hammasi izni bilan albatta. sevganlarini olyapti robbim qator qator qilib har bir mujoq shayt bo'lib ketsa man yonib ketaveraman yana manga kelmadimi shu robbimni nimasi mana shunday man ketishim kerak edi man jihod qilishim kerak yonib ketib yonib ketib astag'firulloh astag'firulloh o'tirib qolaman yana shahid muhammad tohir forig davridan buyon amirlardan fidoiylik amaliyotiga ijozat berishni qattiq turib so'rar edilar bir sinovlar bo'lishi mumkin edi hammasiga iymon ketganman bu ishlar lekin bu niyatimdan qaytmayman shijoatim bor qanday bo'lmasin mani shu kopirlarni ichiga etib qo'yishlarini qachondan bo'lsa allohdan so'rayman iloji boricha mani tezroqqina shu tayyorlasinlaryu shu belimga bog'laydilarmi qo'limga beradilarmi nima bo'lsa man tez borib tez o'ldirgim keladi kopirlarni shunday bo'lsa-da, yillar davomida Alloh subhanahu va taoladan noumid emas edilar. niyatimga yarasha to'shakka yotsam ham shu nimani berar robbimdan umidim katta shu ajrda inshaalloh agarda shu nasib qilgan bo'lsa <laughs> inshaalloh qilmagan bo'lsa man roziman ollohdan shu g'ayrat bilan shu kopirni o'ldirdim deb jon bersam bo'ldi o'zini jamolini ko'rishni nasib qilsin ilohim allohim bunday oliy niyatdagi fidoiya onamiz qilgan duolari va niyatlariga yarasha ajrlar ko'paytirib beriladigan ulug' oyda buyuk shahodatga muyassar bo'ldilar inshaalloh alloh rozi bo'lsin mani tez kunlarga shu ro'za o'ylarga bo'lsa juda yam yaxshi hozir ertayu kecha so'rayotmish ro'za o'yiga allohim menga shahodatni nasib qil iloyim shu kofirlarni qirib tashlay o'zim ham parcha parcha bo'lib uchib ketib deb robbimdan so'radim bu mujohidlarimizga niyatim shu allohim shu bunday dangasalardan qilmasin shijoatlik kecha ollohni zikriga bo'lib tayyor bo'lib tursinda shu boboni yonlariga ketib qo'yadim avtomat to'y desa choptirasizlar dedim shunday o'rganganlarki bitta chaqirsa hoy deb turib ketadilar shunday bo'lsa ham g'ayratlari bor edi ana shunaqa odam yaxshi uyg'otayotmaysiz o'shani bomdodga choptiradilar aytsa biroz g'ayrat bor edi alhamdulillah qari bo'lsalar shu mujohidlarimizga ham niyatim shu deya mujohidlarni g'ayratga va hushyorlikka da'vat qiladilar ana shunday shijoat bersin hozirgi yoshlarimizga kelayotganlarga ham o'zimiz oldingi kelgan ayollarimizu qizlarimizu kelinchaklarimiz hammasiga qalbiga yeb ichib tug'ib ko'paytirishdan emas u bo'lsin o'sha ham lekin shijoat bo'lsin Ha, shijoat bugun islom ummatining erkaklariga nasib bo'lmayotgan buyuk ne'matdir. Ha, shijoat bu er kishining hurmat izzatini tiklovchi asl sifatdir. Ha, shijoat Alloh subhanahu va taolaning muhabbatiga sazovor qiluvchi va kofirlarning qalblariga qo'rquv soluvchi katta qurol va xususiyatdir. Lekin dunyoga bo'lgan muhabbatimiz bizni mana shunday buyuk qurol va xususiyatdan mahrum qilmoqda. Bu dunyo o'tkinchi. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz hammamiz ham. Hammamizga sinov bu dunyo, imtihonni o'tib olsak, mana bizniki. Inshaalloh Robbim hammamizni sog' salomat o'tkazib jamoalarga yetib olaylik aslida abdusalom otamizning fidoi bo'lishiga ham mana shu maymuna onamizning shijoati sabab bo'lgandir yunus ana shuni gazetadan ko'rganmanda man ham fidoi bo'laman deganmanda hali otaga yo'q yog'ida bobosi nimayman mana shu balo olib ketmadi man ketdim men desam qizim kunliki unaqa qilib o'ldirganda nima chiqa ekan o'zini qo'lingizdan bir narsa kelmaysiz dedi ya ollohim manga nasib mani shijoatim bor man uydan nima deb chiqqanman oxiri robbimga deb va'da berganman va'dam bor deb shunaqa deb ota ham keyin qo'shilib e, man ham ona siz bilan ketaman dedilar fidoiya onaxonimiz alloh subhanava taologa bergan va'dasiga vafo qildi abdussalom otamiz afg'oniston kofirlarga qarshi fidoilik qilgan bo'lsalar onaxonimiz esa Pokiston kofirlariga qarshi fidoi amaliyotga tayyorlab qo'yilgan mashinaga o'tirdilar. Ramazon oyining oxirlari oxirgi marotaba namoz o'qib duo qilgan onaxonamiz Robbimiz huzuriga yo'l oldilar. Hadaf sari harakatlanayotgan ushbu mashina kutilmaganda Alloh subhanahu va taolaning izni bilan portlab ketdi. shahida maymuna onamiz oxirat safari uchun tayyorlangan mashinasida qilgan oxirgi nasihatlarida shunday degan edi. Butun olamlar Parvardigori Robbimga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ya va salom dur salovatlar bo'lsin. U qiyomatgacha er, oila a'zolari, jamiki ashoblariga qiyomatgacha u ergashgan butun mu'min musulmonlarga salot salomlar bo'lsin. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh allohga ko'p shukronalar hamda sanolar aytaylikki buni yaxshi kunlarga robbim eshittirgan ekan o'ziga shukur bu ne'matlarni hammaga ham allohim nasib qilsin jamiki mo'minlarga nasib qilsin parvardigorim allohdan butun jamoatimiz mujohid va mujohidalarga qalblarimizni poklasin bir birlarimizga mehr muhabbat bersin allohimni o'zi butun mujohidlar o'zlaringizni Allohga topshirdim. Hammalariga iymon bersin, taqvo bersin Robbim. Bir-birlaringiz bilan yaxshi munosabatga bo'lib, mehr-muhabbatga bo'lib, Allohda dinini oliy qilish uchun jonlaringizni fido qilib hammalaringiz Alloh yo'liga yaxshi xizmatlarni qilishlaringizni Allohdan so'rayman. Jamoatimiz mujohidlari, ayollari hammalari Allohga omonat. duoga bo'linglar biz to'g'rimizga ham allohga hammalarni topshirdim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhdo'stlarim jonim fido qilib ketar men bilmadim menga qachon navbat yetar borar iflosni maftun etar qanday mu'min musulmonman bilolmadim o'zing saqla robbim desam robbim esa joningni ber mana senga jannat desa ishonsam ham yana tirik qolgin kesa qanday mu'min musulmonman bilolmadim qanday mu'min musulmonman bilolmadim hikmatingga loyiq fikr qilolmadim hadafga yetmay marraga yetgan ushbu fidoi shahidlarimizdan biri o'sha shaharlik ansorlarimizdan Yunus bo'lsa, ikkinchisi Zakariyo laqabli ustoz birodarimiz Xattob edi. Abu Hammad radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Alloh bir o'q sababli 3 kishini jannatga kiritadi. Yaxshilik umid qilib o'q yasaganni, o'qni otgan kishini, o'qni beruvchini Otinglar va mininglar, otishinglar menga minishinglardan suyimliroq. Kimki otishni o'rganib, so'ng undan yuz o'girib, tashlab qo'ysa, bas, u berilgan buyuk ne'matni tark qilibdi yoki unga nonko'rlik qilibdi deyotganlarini eshitdim. Imom Abu Davud rivoyati. Birodarimiz Zakariyo Hattobda ajoyib quvvat bilan birga o'zgacha chaqqonlik ham bor edi. Salama ibn Akva raziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otib musobaqa qilayotgan bir necha kishilarning oldidan o'tayotganlarida aytdilar: "Otinglar, ey Ismoilning avlodlari!" Chunki otangiz ham mergan bo'lgan. Imom Buxoriy rivoyati. Shogirdlarini o'z iziga solib, o'zi esa olg'a yuradigan haqiqiy ustozlardan edi. Bu rassomiy o'q uchi yashil rang jang maydonlarida dushman mintaqasini qaysi tarafda ekanligini bildirish uchun ishora va boshqa muhim joylarda ishlatiladi. Harbiy ta'limgohlarda uzoq yillardan buyon ustozlik qilib kelayotgan birodarimiz ko'p harbiy tajribalar sohibi edi. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarga qarshi molingiz, joningiz va tilingiz bilan jihad qilinglar dedilar. Hatto shahid ustoz Abdurrazzoq fidoi shahid abdul aziz va ustoz abdul maliklar kabi katta ustozlarimizdan abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar unga yo'liqsangizlar sabr qilinglar muttafaqun alayh Fidoiyaga uylangan fidoi, o'z ayoli bo'lmuş ummi Usmonni shahodatga jo'natgan holda o'z mashinasini ham fidoi amaliyotga tayyorlab qo'ygan va Maymuna onamizni ham fidoilikka kuzatish uchun yo'lga chiqqan kishi mana shu Xattobdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohning yo'lida jarohatlangan har bir majruh qiyomat kunida jarohatidan qon oqib turgan holatda keladi. Jarohatining rangi qonning rangida va hidi mushk ambar hidi kabi bo'ladi. Muttafaqun alayh. Alloh subhanahu va taolaga bergan ahdiga vafo qilgan, hadafga yetmay marraga yetgan shahid hatto birodarimiz o'z saftoshlarga shunday nasihat qiladi. o'sha birodarlarga asosiy bir birimizni tushunib bir birimizga yordam berishlik keyin bir birimizga muhabbat qo'yishlikda oldin misol tojikistonlarda bo'lganda birodar yaxshimiz deb quchoqlashib xizmat bormi bir birimizga xizmat qilib shunaqa nimalar ko'p bo'lardi hmm. keyin ko'p amri ma'ruf nahiy munkar qilib tursak bir birimizga hmm. yomon yo'ldan qaytarib yaxshilikka buyurib keyin ko'p iymonlashishlikdada onaxonlar onaxonlarga duo qilib turibsizlar inshaalloh onaxonlarga. Allohim shahidlarimizni qabul qil va bizni ham ahdiga vafo qiladigan shahidlardan ayla. Hadafga yetmayin, hadafga yetmayin, hadafga yetmayin, marraga yetganlar. Fidoilar fidoilar o'z jonin Allohga sotgan fidoilar fidoilar fidoilar o'z jonin Allohga sotgan fidoilar Вот biz bugun ko'rishdik Abdul Qahhar birodarmani. Abdurazak Shahid birodarimizdan akasi bilan. Abu Qahar, assalomu alaykum brother. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Sen necha yil bu Alloh yo'lida jihad qilasing, axay? 2001-yil hijrat qilganman. Xullas hozir 11 yil. 11 yil. 11 yildan beri yuribman jihad yo'lida. Axi, nechaga aytirga o'zingga bu jihad yo'li necha o'zingga og'irmi, jingilmi? Xullas bu hayot. Ya'ni og'iri ham bor, yengili ham bor. nima deydi mag'lubiyatni ham ko'rdik g'alabani ham ko'rdik yana g'alabalarni ko'rishim kerak inshaalloh hijrat qilib mana ollohni yo'lida jihod qilib yuribman deb odam iymoniy xursand bo'ladi mutahim hozir biz xabar eshitdik sening birodaring abdurazak abuz alloh rizo bo'lsin alloh shahodatin qabul qilgan bo'lsin u shahid bo'ldi birodarsiz qolding bir qilsak nima u nindi ana albatta bu ajrashishlik qiyomatgacha inshaalloh shahid bo'lganiga man xursand bo'ldim sababi e, shahid bo'lib ollohni huzuriga yetib olish bu juda qiyin narsa man o'zim ham mana yuribman ollohni yo'lida lekin oqibatim nima bo'ladi deb qo'rqaman va mana misol uchun man o'zim ham hijrat qilib ollohni yo'liga chiqdim o'zi asosiy maqsadim ollohni kalomini oliy qilib va ollohni yo'lida shahid bo'lishlik e, har xil holatlar bor mana ollohni yo'liga hijrat chiqadi fitna qilib ketib qolgan u jamoatlarda ham turmaydi boshqa endi xullaschi ba'zilari yevropalarga ketib qolgan ba'zi birlari vatanlarga ketib qolgan rossiyalarga ketib qolgan o'sha musulmon uchun u musibat chunki alloh taoloni yo'lida hijrat qilib jihod qilishlik va shu yo'lda shahid bo'lishlik topilmas bir qimmatbaho ne'mat yaxshi alhamdulillah Вот син беген нинди насихаттың безнен яңа барадырларыбызға, яңа мұржахидларыбызға, иске мұржахидларыбызға? Мәні насихатларым шу жамаатты қадарыны біліш. Яни шу жамаатта мұстахкам хизмат қылып, Аллаһның жолында нима ish қылса ham, kimdir jihad qiladi, kimdir oshpazlik qilishi mumkin, kimdir mashina haydaydi. Hammasi o'zini ishiga rozi bo'lgan holatda shu nima deydi, jamoatni E, qilayotgan ishlarni kam sanamasdan shu buyurgan amir tarafdan yo mas'ullar tarafdan buyurgan ishni so'zsiz itoat qiladigan bo'lsa ya'ni masiyatga hech kim buyurmaydi jamoatda faqat shariat bor bu yerda jamoatni ichida agar noshariy yo e, boshqa bo'ladigan bo'lsa unda boshqa narsa lekin shu narsaga qo'yilgan ishiga o'zi rozi bo'lib xursand bo'lgan holatda itoat qilishda mustahkam bo'lishlikni nasihat qiladi nima maqsadda chiqqanimiz bu aniq ya'ni o'sha vatanlarda kofirlarni qo'li ostida qamoqxonalarda e, muslima musulmonlar e, xorlangani qamoqlarda tajovuz qilinayotgani qiynoqlarga solinayotgani hammasi bu kofirlar tarafdan zulm ya'ni mana misol uchun masjidlarda vatanlarda masjidlarda e, kameralar qo'ygan bu nima uchun u kamera kerak bo'ldi yo bo'lmasa masjidga kiraman deb juma o'qigani kelsa militsiyalar o'ragan ularni gapi bo'yicha masjidni musulmonlarni himoya yo'q ularni maqsadi bor ular har bir musulmonni suratga olib har birini nima qilib turib qaysi biri ko'pi taqvodor bo'lib ketgan bo'lsa o'shalarni tinchitish o'shalarni qamash boshqa maqsad bor kofirlarni man aytmoqchimanki nazoratda ya'ni musulmonlar zulmda shu vatanda yashayotgan musulmonlar shu zulmga rozi bo'lgan holatda yashayotgan bo'lsa, oxiratda Allohning g'azabiga giriftor bo'lib shu musulmonlar. Shuning uchun bu Allohning yo'lida hijrat qilib, Allohning kalomini yer yuziga oliy qiladigan bo'lsa, jihad qiladigan bo'lsa, albatta bu dunyoda ham yaxshilik bor, oxiratda ham yaxshilik bor. ahim jazakalloh xayr. Nasihatlaring uchun Alloh rozi bo'lsin o'zidan ham. Shu ishlaringizni nima deydi, takomillashtirib, yanada ishlaringizni yana rivojlantirib, inshaalloh bu ham bir jihodda bu ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki tilinglar bilan ham jihod qilinglar alhamdulillah bu katta jihod alloh rozi bo'lsin sizlarda ham ishinglarga muvaffaqiyat tilayman qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor ansorlarning yurtida yurib qo'lma qo'l muhojirlar baxtiyor topib to'g yo'l dil baraka fazilat turqon shukr qil ketma to'yon qanoat bo'l Allohga cheksiz hamdlar bo'lsinki, islom ummati uyg'onmoqda. Muslim va musulmonlar hijrat diyorlarini topib, Alloh va rasulining dinini oliy qilish maqsadida o'zlari orzu qilgan jamoatlarga kelib jihad qilmoqdalar. Biz mujohidlar esa o'z vazifalarimizni davom ettirmoqdamiz. Hozir mana shunday muhojir mujohidlarimizdan birlari bilan so'zlashamiz. Demak, mikrofonimiz qarshisida yangi muhojirlarimiz. Birodar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Safar davomida qiynalmadingizmi? Alhamdulillah. ismingiz nima? Abu Muhammad. Abu Muhammad, kelganingizga qancha bo'ldi? Kelganimga xudo xolasa 1 oydan ozroq o'tib qoldi. Avvalambor qaboilga hamda jamoatimizga xush kelibsiz. Abu Muhammad, nima uchun siz aynan O'zbekiston Islomiy harakatini, ya'ni bu jamoatga kelib qo'shilishlikni ixtiyor etdingiz? Avvalda bizlar chet elda yurgan paytlarimizda bu jamoat bilan hech gaplashish aloqasi bo'lmaganidan boshqa jamoat bilan ozroq gaplashganman. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة أحمد chiqib qolgandan keyin u birodar ikkalamiz aytdikki men aytdim men bu jamoatni bilaman desam u qanaqa jamoat e bu ikkita jamoat ekan o'zbek ekan nima unaqa bo'ldi deb keyin ikkita jamoatga ikkalamiz xat yozishga kelishib oldik ikkalamiz xat yozamiz nima bunday bo'lganini keyin bu payt ikkalamiz xat yozamiz dedikda men xat yozdimki nimaga siz qaysi jamoaga xat yozdingiz men ikkala jamoaga ham xat yozganman ikkala jamoaga ham bir xil turda nimaga ikkiga bo'lingansizlar nima uchun ikkiga bo'lingansizlar degan xat yozib yozganman men keyin u birodardan birodarlardan menga javob keldiki birinchi furqondan keldi javob furqondan keldiki birodar biz o'zbekiston islomiy harakatiga bo'linmagan o'zbekiston islomiy harakati o'zini tanlagan yo'lda turibdi faqat tanlagan yo'lni og'irligi uchun tanlagan yo'li shariat bo'lganligi uchun o'shanda ozroq chiqishlar bo'lib turadi siz bu savolni bizga emas o'sha chiqqanlarga bersangiz to'g'riroq bo'lardi deyishdi deyishdi ishqilib bu yo'l qiyin ekan qiyomatda ko'rmasa aniq bo'lar ekan siz bunday mayda gaplar bilan o'ralashmangda ollohni oldidagi burchingizni bajaring deb aytishdi shundan keyin nima qildingiz shundan keyin keyin u narigi jamoatdan menga xat keldi unga ham xat yozgan edingiz xuddi shu savolni berib xuddi shu savolni berib xat yozgandim keyin u yonimdagi birodar ikkalamiz birga yozganligimiz uchun u birodarga oldin kelgan ekan xat keyin menga kelgan nima deb kelgan xat Hatta xullas jamoatni yomonlash desangiz, u payt masalan men o'zim yangi iymon kelganligim uchun e, biz turgan joyda o'sha chet elda Imom Azam mazhabiga muvofiq namoz o'qiganligim uchun buni tushunmaganman men. Chunki bu yerda yozilgan hatto bor ediki, ular imom mazam mazhabida o'qiydi namoz dedi men bu birodar bilan skypda gaplashtirman shu xatni o'qib beryapman u birodarga man aytdim menga shu narigi jamoatdan xat keldi imom mazam mazhabida o'qiydi namoz deb aytdi motrudi deb aytdi keyin birodarlar bor ekan ularni e, o'ldirgan degan bir gap bor edi. gap bor deb keldi dedi kimlarni so'radizmi kimlarni o'ldirganini bilmayman qandaydir bir kitobni muallifimi yoki kitobni tarjima qilgan degan odamimi o'ldirgan degan gap keldi xullas aqidasi edi shunda haligi bola to'xtatdi menga to'xtatdi to'xtang to'xtang dedi keyin haligi xatni davomini menga aytib berdi keyin xatda shunday gap bor ediki oxirida jumlalar bor ediki ehm, men siz mendan xolis so'radingiz men sizga xolis javob beryapman dedi men biz dedi menga dedi men dedi o'zi bu yerga kelganimga dedi yildan yildancha oshib qolgan deyapti haligi menga xat yozayotgan odam boshqa jamoatdan. Kelganimga bir yildan yildancha oshgan, lekin meni mana shu xatlarga javob beradigan mas'ul qilib qo'ygan. Men qachon o'sha amirimizdan internetdagi mas'uldan nimaga bunday bo'linib ketganmi desam, men doim sukut javobini olganman deb yozgan. Eng qizig'i men sizga xolis aytyapman deb aytgan xatini ikki kishiga yozilgan, hali xolis xat. Aha. Undan keyin o'shanda o'shanda keyin harakatda birodar bilan ozroq gaplashib turardim. Tohir aka tushimga kirdi. Tohir aka tushimga kirgan Tohir akaning gapidan ta'sirlanganim Tohir aka ular Qur'onni yo'qotib qo'ydi, ular Qur'onni yo'qotib qo'ydi deb 3 marta aytdilar. Keyin men hayron bo'ldim. Bu chizdi bo'lyapti. Shunda bo'lyapti. Keyin telefon e, bu birodar bilan gaplashib qoldimda, birodar menga shunaqa shunaqa to'g'riga tushmay kirdi. Shunday shunday deb aytdi. Desam, keyin bu birodar allohu akbar dedi buni dedi keyin ozroqdan keyin bilamiz dedi nima bo'lganligini dedi abu muhammad xat yozibsiz hmm. va sizning savolingizga ham saytlardan javob kelgan demak o'ylashimcha siz mana shu javoblardan keyin o'zbekiston islomiy harakatini tanlagansiz bu jamoat tanlashimdan maqsad menga berilgan javob qoniqarli bo'lganligi uchun e, ikkinchidan bilmayman oldindan mana shu jamoatda o'zim yaxshi ko'rganman ko'p shu ham sabab bo'lgan bo'lishligi mumkin chunki istixora namoz qilishlikka buyurilganmiz ko'p istixora namoz qilganman tohir akani uch to'rt marta tushimda ko'rganman e mana bu <clears throat> ular qur'onni yo'qotib qo'ydi degandan keyin men hijratga chiqishlikdan maqsad shariat yashashlik edi bu menga kerak edi mana bu bemalol kompyuter ko'rishlik bemalol telefon ushlashlik yo'q shariat bo'lsa shariatda yashasangiz ko'ngil xotirjam bo'ladi shariat ishlab istab chiqqandim alhamdulillah shariatni jamoatda topdim ho'p endi ko'nglingiz xotirjammi alhamdulillah ko'nglim xotirjam alloh buyog'iga sobit qadamlardan qilsin jazakalloh xayron assalomu alaykum va iyyakum navbatdagi muhojirimiz ham yangilardan assalomu alaykum alaykum assalom va rahmatulloh ukka osha sizni hijratingizga qancha bo'ldi hijratimizga bir oycha bo'lib qoldi alhamdulillah sizni ham kelishingizga internetdagi mas'ullarimiz sabab bo'lganmi yoki biron bir boshqa voqeami tohir akamni internet orqali o'zimizni ukalarimiz bor edi isomiddin dinlar o'zimizni ukalarimiz birodarlarimiz bo'ladi o'shalar sababchi bo'lgan jamoatga kelishingizga ular sababchi bo'lgan ah, sog' salomat yetib keldingiz ma'lumki jamoatga keladigan har bir inson o'zicha qandaydir bir tasavvur qilib ko'radi siz ham tasavvur qilgan bo'lsangiz kerak ah, aniqroq aytadigan bo'lsam jamoat siz tasavvur qilganda ekanmi endi nima desam tasavvurdagiday emas tasavvurdagi dinda eh, ya'ni mas'uliyatli ekan mas'uliyatli mas'uliyatli bu misol oilalarga birodarlarga tartiblar juda nizomli juda yaxshi alhamdulillah oilangiz bilan keldingizmi ha oilam bilan kelganman alloh sobit qadamini qilsin sizni ham jazakallohu xayran assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh ana endi navbatdagi xursandchilik xabar bo'lgan mujohidlarimiz amalga oshirgan hujum lavhalariga ham yetib keldik. Jamoatimiz ahlidan 40 kishi ansorlar va boshqa muhojirlardan 20 kishi atrofida Pokiston qaboilining mahsud mintaqasidagi murtadlar qarorgohiga hujum qilishga otlandilar. Amaliyot to'g'risida qisqacha ma'lumot bergan birodarlarimizdan qo'mondon Sirojiddin asosan Shuhrat birodarlarimiz shahid bo'lgandan keyin shuni qasosini olamizda deb harakat qilindi. alhamdulillah alloh taolo bunga muvaffaq qildi maqsad shu urib olishlik edida alhamdulillah alloh oson qilib berdi mujohid zayniddin bu amaliyotga bir joydan ketgandi man 10 kun yaqin bo'ldi keyin u joyda borib tarassut qilib abdul qodir aka allohning izni bilan shu alloh subhanahu taolo nasib qilgan ekan bizlarni shu amaliyotga allohga beadil hamdlar bo'lsin shu amaliyotga bordik qo'mondonni tartib qilishdi izi itoatda bo'ldik va Abu Ibrohim allohga hamdu sanolar bo'lsin ki bizni shu muborak amaliyotga ixtiyor qildi قويم يا من تداعوا نهجنا ذكر حكيم يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجينا قرآنكم فيه المصاب غدا جزينا يا من تلوه وأسبلوا دمعا سجيم قرآنكم فيه المصاب غدا جسيم قد دنسوه برجسهم رجسهم رجسهم فعل الأذين قل إله وقوله سراج الدين آغامز dushman qarorgohi joylashgan mintaqani Nadaga uzoqroq Samga yaqin bir joy, Asmomanzay mintaqasiga yaqin joyda. dedilar. Qarorgohdagi favjilar haqida esa ichidan ko'pchilik u aniq bo'lmagandan keyin bordir bir 50-100 atrofida gum otiladi. Alloh alam shu atrofda bo'lsa agar. Hujumdan sal oldin Musa og'amiz hammani jam qilgan holda mujohidlarga shunday ma'noda suhbat qildilar. alloh taologa bo'lgan Şu isbotlash uchun shu narsaga yig'ildik birodarlar gün. shunga bu tijoratni birodarlar u lette tijorat emas bu dunyo metas tijorati emas bu bu Alloh bilan bo'ladigan tijorat alloh Teala müminlerden jonlarini mollarini jannat beraberge sotib oldi dedi alloh Teala. shuning uchun mana shu tijorat bu Canımızı beramiz malımızı beramiz qurbon qilamiz jannatni sotib olamiz tijorat savdosi bo'ladi degan inshalloh o'shaning uchun nimani mustahkam bo'lasizlar kimni qanaqa g'azab bo'lsa kimni qanaqa shiddati bo'lsa kimni qanaqa shijoati bo'lsa bugun tayyorlab tursin shu bugun o'sha maydon bugun qahramonlik emas bu ispatla bitta bandachiligimizni isbotlab da ki xudoga qulligimizni isbotlaymiz niyetimiz niyatimiz olaydı. niyat faqat Alloh uchun unga mumkin to'g'ri qiynalanadi safar uzoq qiyin mashaqqati bor lekin sabr qilasizlar birodarlar chunki bugun o'sha payg'ambar alayhissalomni haqoratiga javob beradigan kun shunga mustahkam bo'lasizlar ko'ryapsizlar har kun bombor shahidlarni javob berolgan emasmiz o'sha javobni yaxshi beraylik birodarlar bugun o'sha imkoniyat bergan alloh taolo shu imkoniyatdan foydalanaylik alhamdulillah bu katta ne'mat bo'lyapti bizga keyin itoat birodarlar mustahkam bo'lasiz itoatda itoatsizlik bo'lib nima bo'lmasin o'shanaqa tartib bilan jang qilaylik uchun kimni qayerga qo'yilsa o'sha joyda sabr qilasiz birodarlar chunki amaliyotimiz bugun tugaydigan emas bugun boshlanyapti amaliyotimiz o'sha sangallarda mustahkam bo'lasan kim qayerda qo'yilsa u men u yerda turmoqchi edim men falonjada turmoqchi edim deyilmasin birodarlar o'sha itoatda mustahkam bo'laylik zayniddin birodarimiz shunday deydi bizni jamoatdan 40 kishi bor edi keyin ansorlardan ham bor edi keyin panjoblardan bor edi keyin 3 guruh bo'lib chiqildida torudga kiradigan guruh bittagi guruh shu muslimningki bittasi qutayba keyin bittasi ansorlardan edi Bizi qutaybonni guruhi deydik keyin biz ichkari tomondan kiradigan guruh edikda abdulqodir aka esa himoya uchun ajratilgan guruhda edilar amaliyotga qo'yishdi amaliyotga turganimizda 6 ta ansor biz ansorlar bilan shu borganda amaliyot tarafini kutib turdik zayniddin keyin ansorlar mina qo'ymoqchi bo'ldi mina qo'yiladi siraz boshlaymiz degan endi mina qayerga qo'yiladi mina semxorga qo'yiladi semxor mina bor deb eshitgan edikda semxorda shuni portlagandan keyin mina bo'lsa ham portlab ketadi keyin yo'l ochiladi degan edi. keyin bordik ular minasi portladi biz alhamdulillah simxorga yetib borgan edik-da, keyin grantamot bilan murchasini urdik o'zim ikkita grantamot o'qatdim murchani zo'r tegdi keyin xitoyb aka bilan kirib ketdik-da biz sirasi harakat bismillah ana shunday hujum ham darrov boshlandi atrof qop qorong'i o'qlar quloqlar tagidan shuvillab o'tmoqda يلا هجوم هجوم كتر باستر إبراهيم Ey keliler, okmazlar keliler. Ne alhamdülillah. Abu Ibrohim ham kamerasini ushlagan holda videoga olish bilan band. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwan. Mashallah, mashallah. Mashallah. Ya Tehran. Allahu akbar, mashallah. بسم الله اخوان الحمد لله خلنا في مكان العدو الحمد لله Abu Ibrahim. Allohning quvvat va nusrati bilan Sangarni fath qilishga muvaffaq bo'ldik. Taqriban 24 kishi ikki tarafga bo'ldi. Hujum qilganlar 30 kishi. 15 kishi bizdan, 15 kishi azoblangan. o'ng qo'l tomonda bizni guruh edi Tayba bilan o'zimizni bor jamoatni qo'llab keyin o'rtadagi muslim edi yorim ansorlar edi keyin bitta chap qo'l tomondagi u ansorlar guruhi edi hamma bir keldi-da. harakat bo'lar. Bismillah, bismillah, bismillah. بس خاتم قوي زي ديناكا ما شاء الله ما شاء الله داخل داخل Nerede yok ki bu ya da bola yeti var diye haldaki. He ot verler vallahi yetip var. Doğru yürüyle. He ot verler boldu يا oldu بسم gel. o'qib almashtirib olish abdulaziz kim bor yuringlar chaqiring ularni keyin shunday havonlarni ko'rdik keyin havonxonani ko'rsam bitta hoji tikka turgan ekan Ko'ynagi patubrani bo'lgan. olgan ya yakunini almashtirmoqchi bo'lganman keyin kirib sirat qo'lidan tortib chiqarib eshik og'zig'iga ketirdim men aytdim bu qochib ketishi mumkin deb to'xtab tur deb keyin pashtuchalar bolalarni chaqirdi u menga paysala paysala deb turgan edi keyin ustoz qutayeva aytgan otib taylang bu kerak emas bu Bironta shayt qilmasin deb otib taylagan bolalar otib tayladi men baqirib yubordim ey otmang otmang deb otib qo'ydida alhamdulillah Fatlazen yürek kular montesir. Maşallah. Ya Muhammed. Ya Habbab. Kapalı. Bana anı hani tesir ile ama Murçay'ın seni karayla Abdülazim periyot. Bu kadar. Yürü oldu ya. Bize karayınız. Mektodaki ne diye istiyoruz bu sürün? Ya oldum diye otu ben yürüyeyim. Ne otu ben nota. Abdülazim. Periyot. Bismillah, bismillah. Hadi git. İbrahim. Ne okey? Abone. Schüsse. man kann nicht viel erkennen. Und Alhamdulillah, wir sind schon drin. Alhamdulillah, alle. Viele Soldaten sind schon tot. Und sind Hawan, kein Tanker, havon keyin tanka g'animat tushdi alhamdulillah tankani nima qildinglar tankani bakiga keng granat portlatdik keyin tankalarni ishdan chiqardinglar nechta tanka bitta tankani. bitta tankani keyin bakiga granat taylagan oldigilar keyin benzin quyib yoqib yuborgan keyin fojis. Qarang, qarang ichi. Da, da, da, da. да. Слушай. Вот. Вот, Qana, qana. Qana. Qana, qana. Ikhwan daxil. Ey, faraq qilmaydi, faraq. Otmay turinglar. Avon Tarqalinglar, tarqaling. Tarqalinglar. Oraya aç kim anası? Asıl teşhisi var fanar diye. E otmazsan giringlar fanar diye. بسم الله هاي geht's الحمد لله الحمد لله وما النصر الا من عند الله Allahu Akbar! Mashallah. Geschwister, hier ist ein Panzer. Otzilla, Kray, ikkita tasedi oting. Ijozat, Fanon. Fanon mavjud. Panzer. Das ist ein Panzer. Ist kaputt. Düşman o'z qarorgohlarini tashlab, tum taraqay qocha boshladi. 15 minut jang bo'ldi. Xo'p, alhamdulillah, yana shu bola kirib fath qilgan kirganlarni xabarni berishdi kirib, o'sha tanklarni yondirib, asl o'xshaganini otib tashladi. Ha, Musoga! Musoga! Ha! E! Mashina ochasiz. Alhamdulillah. Abdulazim! Portlating! Ko'p ko'zlar ko'rgan chekin-chekin ketayotgan u granata tashab chekindi ular chekingan. Ular tarafdan 10-15 taga o'lik bo'ldi deshti. 10-15 ta. Kim bu tarafdan Osman Manzaydan kelgan ko'mak. Osman Manzay tarafdan dushmanga yordam kuch ham yetib kelgan edi. Himoyada turgan guruhimizdan Abdulqodir akamiz shunday deydilar. Okay, alhamdulillah. Amaliyot boshlangandan keyin shu Osmonzay degan joydan bir kamas yurish boshlab keldi aldimizga. Svit keldi. Hay biz osib turdimiz og'ir qurollar yo'qligi uchun ular sal to'xtamasdan e'tiqroq qoldi. Hay biz bu muqovra aytdik birodarlar. yo'ldan chiqib turib urib tashlashdi yana kutib turgandikki yana kelishdi keyin allohni izni bilan uni to'xtatishga kuchga muvaffaq bo'ldik urib tashladik shundan keyin qaytib orqaga tomondan mashinalar kelgan edi mashinalar kelgan mashinani keyin avtomatlar bilan urib tashlandi nechta mashina keldi to'rtta mashina kelgan ikkitasi oldin edi ularni kim urdi shu bizni bolalar urgan keyin depoda turganlar urgan talofatlari ma'lummi talafotlar Alloh alam endi Allohga ma'lum masa to'xtab qolgan. Bir langruzun oldingida ham kam bir kamas, keyingisida ham xuddi shunda bir langruzun bir kamas. Alloh alam ularni shu men fikrim qildimki piyoda bo'lganda. juda sekin kelishdi Piyodasi bo'lgan siz defo biz shu aminat defo guruhda shunda buyruq bo'ldi qaytildi bu hujumchilar hujum qilib qiyqirib tanklarni yonganini ko'rdik tank o't qo'ydi dedi tepadan ko'rib turdik baland o't chiqib turganini ko'rib turdik qiyqiruv xursandchilik hamma bir birini tabriklagan shu tayburlar ovozi bizga eshitilib turdi Türkiye! Fenerbahçe! Banka, banka! Fenerbahçe! Bak baksa var baksa yok mu sigara karayın? Yok yok yok hiç kim yok. Sigara yok mu? Yok. Mırsu. Avtomat ah, var. Ne? E kuyun Muhammed. Mırsu. Fanarik şap. Kitelerini koyun kitelerini. Fanarik. Bas. Gelin bir kadar. Ne lan? Zeynep'im! Katamıyor takkelin! Abba bakıyor! Ichkari joy edi, keyin har tomondan fauz javob berib boshladi, keyin biz hamma bolalarni chaqirdik, endi chiqib ketdik Biron bir vertolyotlar, samolyotlar kelmadimi? Yo'q, yo'q, vertolyot, samolyot kelmadi. Tank otib turdi osmon manzaydan, u orqa tomondan urib turdi. Biz keyin sekin chiqib ketdik, bitta shahid bo'ldi, bir ikkita uchta zaxmiy bo'ldi. Shahid kimdan bo'ldi? Shahid shu Panjobli birodarlardan bo'lgan. Zaxmiylar kim bo'ldi? Zaxmiylar bizdan shu Harun bo'lgan, bitta zaxmi shu bo'lgan. Keyin bittasi o'zim ozgina kamgina bo'lganmi, zaxmi yo'q, granat qo'yib tashlagan. Tayyor, tayyor. Kashkov tayyor. Asir bor ekan. Yo, nari aytib. Ey, Abdulazim. Mana benzinni portlatib yubor. Benzin emas, suv. Mana qanday suv? اخي عبد العظيم داخل نشتا اخي داخل نشتا داخل ما صارش urib olishlik edida alhamdulillah alloh oson qilib berdi 5 minut ichida bola oldi o'radi g'animatlar juda ko'p edi bularni o'zimiz bilan olib keldik avtomat keyin Difodagilar bimiya qotgan, havonatga, har murcha alayda-alayda yonidagi misol asma manziga bimiya qotgan. Alhamdulillah undan ham o'rgan bo'lsa kerak, rasa talab Javob bermasdan qoldida birodar bor edi, olib yotgan edi, bilmadim qanday oldi. Ya'ni amaliyot o'sha ta'sirga tushirilgan. Tushirilgan. Mashallah, sehr aufregend hier. Liebe Geschwister, ihr für eine Atmosphäre. Und schau, deswegen haben wir diese Kamera dabei, um die Oma glücklich zu machen. Alhamdulillah, dieser Angriff ist eine weitere Vorbotschaft aus Pakistan, aus dem Khorasan, aus Ghazwat al-Hind. Alhamdulillah. Ammamiz bu yerdan Salim chiqdik. Pakistancha amir ibnom. Ulayla izza. Ulayla rasul. Ulayla mu'min. Ulayla g'animatlar. G'animatlari. الله راز بوسن ان شاء الله همس برادرلار دعاء قلن ان شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا اخي كوب كوب كوب اه يخشى اخي بار ماتشز ماتشز بار كده بقول ما في اسم هي احمد عبد الله يخشى مزز ان شاء الله حياك الله في الدنيا في الاخره هنا احتياط احتياط اه هنا من هنا احتياط Yalla ehtiyot. Bismillah. Ehtiyot ha? La, okay, bu bu bu. Bu, bu. Qo'mondon Sirojiddin og'a. To'lavatdan bitta birodarim shaydon. Hamda yaradorlar kam, bir ikkita yangilangan. Va og'ir yaradorlarimiz aka-ukalar yaxshi kirib chiqdi jangga. Inshaalloh nasib qilsa duo qilib tursalar kelajakda inshaalloh yana katta katta pul olib sizlarni kutar jannat Alloh yo'lidagi jangdir oliy ne'mat takbirlarni aytib yuring faqat olg'a mustaqil saf bo'lib bo'linglar bir quvvat Xushxabar bo'lsin sizlarni kutar jannat Allah yolunda jangdir oliy ne'mat Takbirlarni aytib yuring faqat olg'a yuring faqat olg'a Shahidlar olg'a mujahidlar Quroldan chiqqan o'q orqaga qaytish yo'q Olg'a olg'a olg'a mujahidlar Quroldan chiqqan o'q orqaga qaytish yo'q orqaga qaytish yo'q Olg'a olg'a Yoldan çıkamam Ortaya kaçıyor Ortaya kaçıyor jahonda nima gap qisqa satrlarda yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlari tomonidan uyushtirilgan amaliyotlardan boshlaymiz. Harakatimiz mujohidlari Vaziristonning janubida murtatlarga qarshi istirma uyushtirib, dushmanning bir kamaz va bir toksan mashinalarini ichidagi askarlari bilan urib tashlashgan. Mashina ichidagilarning barchasi tirik qolganlari yo'q. Lada mintaqasida ham jamoatimiz a'zolari dushman sangariga BM1 o'qlarini uchirishgan. O'qlarni bari hadafga aniq tekkan. Jazavaga tushgan dushman mikrosumli tayyorasi bilan atrofni urib tashlagan. Hozirda mujohidlarimiz barchalari sog' salomatdirlar va navbatdagi janglarga tayyor turibdilar. Pokistonning Diray Ismoil shahrida terrorizm bilan kurashuvchi tashkilot markazi oldida mashina portlashi oqibatida 16 ta kufr gumoshdalari yo'q qilinib, yana 10 dan ortig'i yarador bo'lgan. Peshavorning G'ozi oboddagi politsiyaning katta postiga talablar hujum qilishgan. Avvaliga postdagi barcha politsiyachilar yo'q qilingan bo'lsa, ularga yordamga kelgan qo'shimcha kuchlar ham o'ldirilgan. Hukumatning aytishicha 2 soat davom etgan bu hujumda atigi 7 polis o'lgan emish. Voqea kuzatuvchilari esa 70 ga yaqin polis o'lganligini, mashinalarga o't qo'yilganligini va 2 ta polis kallasiz yotganini e'tirof etishdi. Qunduz viloyatining Qalayguzar mintaqasi bosh qo'mondoni Arbob Sattor harakatimiz mujohidlari minasini mototsiklda ketayotib bosib yuborgan. Afg'on radiolarining xabar berishicha, Arbob Sattor tan soqchisi bilan hozirda shifoxonaga keltirilgan. Soqchi bir ko'zidan ayrilgan. Zurmat ulus valisidagi Milliy Urdu va Amerika askarlari joylashgan kempga 10 tonnalik mavod joylashtirilgan katta mashina bilan fidoi kirib portlatgan. Portlagan ovoz Gardez viloyatigacha eshitilgan. Hukumatning aytishicha 53 ta milliy urdu va Amerika askarlari o'lgan. Turkiya Anqara shahrida Rossiyadan Suriyaga parvoz qilayotgan samolyot to'xtatib qolindi. Turkiya hukumatı Rossiyani Suriyaga yordam berishda ayblab kelayotgan edi. to'xtatib qolingan tayyora ichida harbiy aloqa uskunalari borligi va ular Turkiya tomonidan musodara qilinganini Rossiya hukumatı tanqid qildi. Shuningdek, samolyot bortida 20 dan ortiq rossiyaliklar bo'lib, ma'lum muddat ushlab turilib, keyin yana ortlariga qaytarilib yuborilgan. AQShning Miami shtatida prezident Obamaning tan soqchisi va maxfiy agenti Aaron Engler ko'chalarning birida mast bo'lib yotgan holda topilgan. Bu agentga Obamani qo'riqlash ishi topshirilgan edi. Engler Miami shtatida saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida xushyorxonaga jo'natilgan. Al-Qoida amiri Ayman Zavohiri Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan Musulmonlar gunohsizligi filmi yuzasidan bayonot qilib, Washington shtatini salibiylar yurishi deb atab, barcha musulmonlarning ko'zlarini ochishini va kim qodir bo'lganicha kofirlarga qarshi javob berishga chaqirdi. Shvetsiyada otilib ketilgan hozirda kasalxonada davolanayotgan Obid qorining o'g'li Davud xonning aytishicha, otasi Obid qori koma holatidan chiqqan. Shuningdek, unga nisbatan suiqasdda ayblanayotgan va hozirda Moskva shahriga qochib kelgan asli O'zbekiston fuqarosi Yuri Jigovskiy qo'lga olingan. Iordaniya hukumatı Dog'iston murtad askarlariga Dog'istonlik mujohidlarni yo'q qilish uchun katta pul ajratmoqchiligini aytgan. manbalarda yozilishicha, bu pul hobiylikka qarshi kurashish uchun deb yozilgan. Tanzaniya Darussalam shahrida nasorolar Qur'oni Karimga nisbatan behurmatlik qilganlari uchun g'azabga kelgan tanzaniyalik musulmonlar nasorolarning ibodatxonalariga o't qo'yganlar. Nigeriyaning shimoli sharqida Kano shahrida mujohidlar ikki politsiyachini otib o'ldirganlar. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, o'lganlarning biri katta lavozimda xizmat qiluvchi politsiyachi ekan. Shu bilan jumadan jumagacha deya nomlangan bugungi dasturimiz ham nihoyasiga yetdi. Alloh subhanahu va taoladan ushbu juma kunimizga barakotlar so'rab qolamiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة تخرج بالرعب جداره